كذبت ثمود بالنذر ثمودي walikanusha waonyaji فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وكسيما ati tumfuate binadamu mmoja katika sisi basi hivyo sisi tutakuwa katika upotofu na kichaa aulqiya dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir ni yeye tu aliyeteremshiwa huo ukumbusho kati yetu sote bali huyo ni mmongo mwenye kiburi. ya'lamuna ghadan manil kadhabul ashir kesho watajua ni nani huyo mwongo mwenye kiburi inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir, hakika sisi tutawapelekea ngamia jike ili kuwajaribu basi watazame tu na ustahimili ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao ila sehemu ya maji itahudhuriwa na aliyehusika. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar, basi wakamwita mtu wao akaja akamchinja. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر hakika sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu wakawa kama mabua ya kujengea ua ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر na bila shaka sisi tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi kwa kukumbuka lakini yupo akumbukaye كذبت قوم لوط بالنذر Kaumu Luti nao waliwakadhibisha waonyaji إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Hakika sisi tukawapelekea kimbunga cha vijiwe isipokuwa wafuasi wa Luti au tuliwaokoa karibu na alfajiri. Ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar, kwa neema inayotoka kwetu hivyo ndivyo tulimlipavyo anayeshukuru. Walaqad andharahum batshatana fatamaraw bin nudhur, na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu lakini wao waliatilia shaka hayo maonyo. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuku adhabi wa nudhur, na walimtaka wapi wageni wake, tukayapofua macho yao na tukawaambia onjeni basi adhabu na maonyo yangu. Walaqad sabbahum bukratan adhabun mustaqir, na iliwafikia wakati wa asubuhi adhabu yangu ya kuendelea. Fadhuqu adhabi wa nudhur, basi onjeni adhabu na maonyo yangu. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, na hakika tumeisahilisha Qur'ani kuikumbuka lakini yupo anaikumbuka Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Samudi walikadhibisha maonyo ya nabii wao Saleh wakasema hivyo aje mtu tu katika sisi watu wa kawaida asiye na watu na asitumfuate Tukimfuata huyo basi bila shaka sisi tutakuwa mbali mno na haki na tutakuwa tunawazimu basi. Useremshwe wahi kwake yeye katika sisi na hali wapo wanaostahiki zaidi bali huyo kazidi katika uongo mwenye kukanya neema. Karibu watakuja jua siku itakapowateremkia adhabu ni nani mwongo anayeikanya neema wao au Salih mtume wao Hakika sisi tunampelekea mtume wetu Saleh ngamia mke, awe ni mtihani wao. Basi wangojee na watazame watafanya nini. Nasubiri, uvumilie maudhi yao mpaka itakapokuja amri ya Mwenyezi Mungu. Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao na ngamia. Kila mmoja wao atakuwa na zamu yake ajekunywa katika siku yake. Wakamwita mtu wao mmoja kapania kumchinja yule ngamia, akamchinja. Basi vipi ilikuwa adhabu yangu na onyo langu kwa hao wahalifu waliokwenda kinyume na amri? Sisi tuliwapatiliza kwa kelele mmoja tu, wakawa kama miti mikavu anayokusanya yeyote atakayekujengea boma la uwa wake. Na bila shaka sisi tumesailisha Kurani wenye pesi kwa ajili ya mawaidha na kuzingatia. Lakini je, yupo wa kuwaidhika? Kaumuluti nao walikadhibisha maonyo ya mtume wao. Hakika sisi tuliwapelekea upepo mkali wa kuwatupia changarawe isipokuwa watu wa Luti walioamini. Hao tuliwaokoa na adhabu hii mwisho wa usiku kwa kuwapa neema iliyotoka kwetu. Neema kama hizo kubwa kubwa ndivyo tunavyowalipa wenye kuishukuru neema yetu kwa imani yao na utiifu. Na hakika Luti aliwahadharisha watu wake vipi mshiko wetu ulivyomkali. mkali wakatilia shaka maonyo yake kwa kuona mwana mwongo, wakamtaka wape wageni wake wawatende fili yao, tukayafuta macho yao kuwa ni malipo kwa hilo walilotaka. Basi waambie kwa kwa kejeli, igugumieni adhabu yangu na maonyo yangu. Na asubuhi mapema ikawashitua adhabu ya kuthibiti milele, wakaambiwa igugumieni adhabu yangu na maonyo yangu. Na hakika tumeifanya Kurani ni sahali kwa ajili ya mawaidha na mazingatio. Je, upo anayewaidhika?